المبنی من, الاس من های اسمهای مبنی فی الحجرت احد عشر کرسیان احد عشر میبینیم که اسم هست ولی مبنی هست جلست مع احد عشر رجلان در قسمت اول احد عشره نقشش هست نه مبنی هست ولی اعرابش چه هست <laughs> نقشش چه هست؟ مبتدا هست مبتدا هست چون فل حجره شبه جمله است و خبر مقدم است. کرسیان تمیز است. پس ترکیب فی حجرتی احد عشر کرسیان چنین هست فی حجرتی خبر مقدم احد عشر میشه مبتدا ولی محلن مرسفو چون احد عشر مرکب هست و مبنی <coughs> اعداد مرکب از یازده نه دوازده مبنی هست ولی یازده سیزده تا نوزده اینا هست آره. دوازده نه دوازده مورده جز اولش میگیم جا اثنا عشره تو اثنی عشره دیدید که مورد است ولی مبنی بود دیگه تغییر کرد پس بریم جلوتر جلستم مع احد عشره رجلا اینجا احد عشره مضاف الیه هست ولی باز هم میبینیم تغییر نکرده به علت این که مبنی هست دو ما رأيت مثل هذا الكتاب من قبلو ان نجحت فلك المكافأة من بعدو قبلو و بعدو زمانی که مضاف الیشون حذف بشه و در نیت متکلم باشه مبنی میشوند اینا چهار حالت دارن در یکی از حالت ها مبنی هستند بر زمه پس چی, چی میگیم قبلو میگیم قبل مثل هذا الكتاب بله ما رأيت مثل هذا الكتاب من قبل يعني یعنی من قبل بله ان نجحت فلك المكافاه من بعده پس قبل و بعده اینجا چرا مبنی بر زم هستن بله اما قسمت بعدی من ائمه النحو سیبوه کلماتی که با وه به اتمام میگیرند کان ابن احمد ابن طولون یدعا خماروه خماروه و سیبوه که با وه آخرشون تمام شده اینا هم مبنی بر کسره هستند اینا مبنی بر چه هستند در قواعد توضیحات بیشتری میده میگه من الاسماء المبنیه ما جز جزء های مبنی هستن اینایی که میان الف از ضمایر ضمیرات جزء های مبنی هستند اسماء الاشاره های اشاره اسماء الموصوله های موصوله اسماء الاستفهام های استفهام اسماء الشرط های شرط البته در های شرط و استفهام و های موصوله ایو مستثنا هست ایو هست مستثنا هست و اسماء الافعال اسماء افعال مانند آمین آمین که خودمون بعد الحمد میگیم آمین به معنی استجب هست فعل نیست آمین بلکه اسم فعله به معنی امر هست اسمیه که به معنی چه امر هست پس مبنی هست و بعض ظروف بعضی از ظروف هم مبنی هستند و هذه كلها تبنى على ما سمعت عليه اینا مبنی بر اون حرکتی هستند که تو اونا رو شنیده ای مثلا هذا مبنی بر سکون هست هو مبنی بر فتح هست خب، اشاره میگه در حجر میگه که يستثنى بعض النحات من الأسماء الإشارة ذين وتين من الأسماء الموصولة بله أحسنت بله بله مثل استثناء اشر ذالی و تالی هم بعضی از نحوی ها میگویند موربند مثلا میگوییم جا هاذانی رأیتو هاذینی مررتو به هاذینی بله این دوتا رو استثناء کردن اینا بودند قسمت ألف أما قسمت ب المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة وهو يبنى على ما يرفع به میگه منادى زمانی که علم مفرد باشه مانند یا یوسف یا نكره مقصودة مانند یا رجل در این حالت مبنی بر علامت رفع است مبنی بر علامت چه ها اسم لا النافیه للجسم جنس اسم لا نفی جنس رو قبلا خوندیم در یک حالت مبنی بر علامت نصب بود چه زمانی اذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف زمانی که مضاف و شبیه مضاف نبود بلکه زمانی که مفرد بود مانند لا رجل في الدار ويبنى على ما ينصب مبني بر علامت نصب است اسم لا نفی جنس زمانی که مفرد باشد دال ما که من الاعدادی اعدادی که مرکب هستند احد عشره یعنی یازده از دو عدد مرکب شده یازده از چند عدد مرکب شده به خلاف بیست و یک ببینید بیست و یک اونجا ما میگیم الاشرین احد و الاشرین اون ترکیب نیست این نه این ترکیب مزیه است پس اعدادی که ترکیبی هستند از یازده تا نوزده بغیر از دوازده و ظروف والاحوال و ها و دیگه چی؟ ها که آورده بود نه قبل و بعدو شماره بعدی هست ظرف ظرف باشه قبلو و بعدو زمانی است که اونا با شرطن تو میشه میگویه جان زر... ببینید اینجا دقت کنید ما به من الاعداد آنچه که از عددها مرکب باشه چی بود؟ از یازده تا چند؟ تا نوزده و ظروف میگه ظروفی که مرکب باشند ظروف مرکب مانند چی؟ اینجا دقت کنید یعودونی الطبیب صباح مساء صباح مساء ظرف ولی ظرف مرکبه یعنی صبح و بیگاه یا علی جاری بیت بیت بیت بیت اینا ظروف مبنی هستند مرکب هستند لذا چه هستند ظرف مبنی ظرف مرکب و حال مرکب مبنی بر چه مبنی بر فتحه مانند احد عشره خود بیست چند چه بیست، خود اشرون مبنی نیست مورد است طول مرکب نیست همین بیست همشون اونا مبنی موربن از 11 تا 19 جز 12 بله بله بله و هذه یطرد فيها البناء على الفتح الجزئين میگه اینها قاعدهشون مترد هست مبنی بر فتح هستن هر دو جزشون مبنی بر چه هر دو جزشون بله احوال حالت ها؟ بله ظرفی که حالت رو بیان میکنه مانند علی جاری بیت بیت. معنیش این است که همسایه چسبیده به همسایه چی من خب یک یعنی, یعنی میگه بقیه هم مثل اینا هستن بقیه ظروفی که مرتبشن مثل اینا مبنی بر چه هستن یعنی حکم کلی هست حکم کلی هست المبهمات المقطوعه اون ظرفه هایی که معنی مبهم هستن مثل بعد مثل قبل مفهوم محدودی ندارن میگه اینا هم مبنی, برف مبنی هستند ولی چه زمان زمانی که مقطوعه عن الاضافه لفظا لفظان مضاف الیه حذف میشه مقطوع از مضاف باشد لفظان مضاف الیه چی میشه بله, بله. و هی تبنى علی الضم این نوع این نوع ظرف مبنی بر چی میشه بر ضمه میشه زمانی که شما مضاف الیه رو حذف کنید فقط مفهومش در ذهنت باشه مبنی بر زمه هست ما ختم بوه کلماتی که مختوم بوه هست معنی سی بوه و ما جاء علی وزنی فعالی و کلمه ای که بر فعالی باشه ولی شرطش اینه که اسم علم باشه برای زن بکار بره مانند حضامی این هم مبنی هست این هم مبنی هست بعدا میگه که اینا مبنی بر چی هستن اذا قالت حضامی فصدقوها فان القول ما قالت حضامی فائله ولی میبینیم که کسره داره فیلم مبنی بر کسره هست پس کلمه‌ای که مختوم به گوه باشه کلمه‌ای که بر وزن فعال باشه ولی اسم علم باشه حرامی اسم زنه او سب لها یا بر وزن فعالی باشه ولی برای زنان دشنام باشه برای زنان چه باشه مانند نزالی چی خباسی خباسی یعنی خبیس زن خبیس دشنام هست برای زنان یعنی یعنی حرف بدیا منظور دشنام این دشمنای رکیکی نه مهم اینه که حرف زشتی برای زن دشمنان سبه به قول عربا چون عربایی که گم شو فلان اینا رو هم سبه حساب میکنند ولی پس کلمه ای که بر وزن فعالی باشه علم باشه یا بر وزن فعالی باشه ولی کلمه زشتی برای سبی برای زن باشه این هم مبنی هست یا اسم فعل اسم های فعل هم مبنی هستند و هذه کلا یطرد فیها البنا اینا همشون متردند و مبنی بر کسره هستند مبنی بر کسره هستند مانند مثالی که زدیم پس اسم های مبنی رو که آورده بود تمامشون در قواعد ذکر کرد مبنی هستند یعنی اگر مثل بقیه مبنی ها اعرابشون مبنی هست